ubwayo ikaze ni kuri mwebwe mwese mwahisemo gukurikira radiyo isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na serafina Hakizimana akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu mafaranga arenga miliyoni amajana abiri z'amadolari yemejwe n'ishyirahamwe rya buraya mu bijyanye no gufasha uburundi miliyoni mirongo ine z'amafaranga y'abanyaburaya ngo azofasha mu gukingira ikiyaya cya rusizi ni bimwe mu byaraye bishikirijwe n'umukuru w'igihugu atahutse avuye mu gihugu cy'ububirigi turagaruka muri ano makuru ku idosiye y'amafaranga angana miliyoni zibiri z'amadolari zafatiwe muri kenya zifashwe ku munyakenya nyine avuga ko yatanzwe ni banki BCB umukuru w'umugambwe CNL nawe hasaba ko amakora aherutse gutozwa ngo amabarabara asanugwe yokora koko icyo yagenewe agatongo asavuga ko izo nyubako rusange zitifashe neza muri kino gihe buca n'andi nkino nayo uno munsi tubwira ibijyanye n'ingene hatunganywa amahiganwa ahuza imigwi ya gisirikare mukanya nido nido jyana makuru mu bijyanye no gufasha Burundi mu iterambere ry'igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabishikirije kuri uw'imana igihe yari atahutse avuye mu nama yari kibera i Bruxelles mu gihugu cy’u Bubiligi mu nama yahuza ibihugu bya buraya n'ibihugu bya afurika evariste ndayishimiye ashikiriza ko muri ayo mafaranga miliyoni mirongo ine z'amafaranga y'abanyaburaya azokora mu bijyanye no gukingira ikiyaya cya rusizi inama y'abakuru b'ibihugu yaragenze neza naciye mfatiraho akandi karyo ko kubonana rero n'indongozi z'ishyirahamwe rya buraya ubwa mbere twatereza kubonana rero n'umukuru atwara inama y'ivyo bihugu uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ububirigi charles michel uwo ni warongoye rero inama y'ibihugu by'ubumwe bwa buraya twarabonanye rero turaca hirya no hino ibibazo by'uburundi hanyuma nawe arashima cyane ku ntambwe tugezeko kuko twaraganiriye umwanya munini aranambwira ati kugira ntiduze dusubire gucanamwo reka tugere duhanye n'amanimero y'amatelefone ati kuko iyo duciye muri bajya haserukira ibindi bihugu birateba atariko nk'ubu unkeneye cyangwa ukeneye yuko zoca duce duhamagarana amarembo yari yuguruye kugira duce tubonana n'ubujejwe rero imigenderanira ijyanye n'iterambere umukomiseri abijejwe nawe rero twaciye tubonana nawe nyene turamukira mu kumanja kuko baba bari kumwe n'abahinga ati twebwe ntitwirirwa turaja hirya no hino Burundi twamaze kubutegurira n'imfashanyo mu iterambere baca baratwemera yuko ubu bamaze kwemeza amahera ashika imiliyoni amajana abiri na cumi na zine aho bavuga bati muri izo miliyoni amajana abiri na cumi na zine miliyoni mirongo ibiri mwozikoresha kugira mukingire iki kiya ca Rusizi ati kugira ibidukikije biri impande y'uruzi rwa Rusizi dushobore kubibungabunga neza hanyuma ibindi tubazoca rero twumvikane bisata ni mu bijyanye amasoko ntanganguvu n'umuyaga ibijyanye ibijanye n'uburimyi n'ubworozi amagara y'abantu ibijyanye n'inyigisho mu mashure ibyo byose rero twaciye tuvugana yuko tugiye kubishyira mu ngiro vuba rero natwe duciye tujya kwitunganya tubaha imigambi muzoshobora gushyigikira mu migambi yacu ijyanye n'iterambere murazi ntituyibuze iriho murumvise yuko ari miliyoni mirongo ibiri zizofasha mu gukingira ikiyaya cya rusizi si miliyoni mirongo ine nk'uko twabivuze tugitangura ishyirahamwe ry'abakukuruke mu burundi ngo rirashima ko leta iherutse kuvumera ko iryashyikirijwe n'umukuru w'igihugu ku bijyanye na pansiyo y'abakukuruke ya buri kwezi ingana n'umushahara wa nyuma bazoba baronkejwe rigiye kujya mu ngiro twebwe rero twumva ko ari abakukuruke bose ku byerekeye ibyo by'ingingo y'umuyobozi mukuru wa UNSS ibyo biharuro nabyo twebwe tubona ntawe tubibona no muri iyo nama shikiranganji byategetswe n'iyo nama shikiranganji bavuga gusa umushahara wa nyuma w'umukukuruke yarageze ko ntibavuga eh, ibyo bya by'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri cyangwa iby'inyuma y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tukajya tuvuga tuti iyo umukuru w'igihugu avumereye ingingo ni ukuvuga iyo ngingo ifatwa nk'itegeko none rero twebwe twizeye yuko bizoja mu ngiro hakurikijwe icyifuzo nyamukuru cy'umukuru w'igihugu cyo kuramira abakukuruke gufata mu mugongo abakukuruke ari nacyo gituma dusaba dushimitse leta ngo mu gushyira mu ngiro iyo ngingo ntiyibagirwe kwitwararika ibi bikurikira ingene ifaranga ry'u Burundi ryagiye riragabanuka agaciro aha noguha nk'akarorero hari igihe kurumwa y'idolari yangana na mirongo umunani n'indwi n'ibice bitanu kuwa mirongo ibiri na kane nzero uyu mwaka kurumwa y'idolari yangana n'ibihumbi bibiri na cumi ufashe rero ibyo bihumbi bibiri kuri mirongo umunani n'indwi n'ibice bitanu utora ibice birenga mirongo ibiri na bitatu nk'umuntu yahembwa rero nk'umushahara w'ibihumbi bitanu tufate cumi ubu bagize iyo ajusitema baroranije ibintu yoca ahembwa ibihumbi birenga amajana abiri na cumi aho rero iyo ngingo yoba igiye mu ngiro ku neza y'abakukuruke bose idefonse Mohutu yari kuri mikoro ya mugenzi wacu evariste nzi ko banyanka ngo kuba abanyafurika baterekana akajya rya politike mu kugwanya ibiturire hamwe no kudakunda umugabane wabo nibyo bituma igiturire kiguma ciganje mu bihugu vya Afrika hatanguzwa kuri uyu wa mbere umubonano utegura inama y'ishirahamwe ry'inzego zo kugwanya igiturire muri Afrika. umunyamabanga mukuru waryo yibutsa ko kugwanya igiturire bisaba uruhara rw'umwe wese harimo n'amashyirahamwe itunga ryose mufise mu mategeko mu kifaransa novyita ni lapa lapa di gain facile kurondera amatungo yoroshye gutunga byoroshye icyo ni ikintu gikomeye abantu bose muri afurika icyo twabonye ni uko iyo umuntu arose akabanza ashobora kuronkamwo akuramo iryo tunga agomba kugira nka naka urwego mu migambi yago nuko rutegereza gukorana n'abigenga rugakorana n'ibinyamakuru ntushobora kwitamba we wirorera ngo ushobore kurwanya igiturire igiturire gisaba ko abantu bose baja mu rwanya iryo giturire kwiyamiza igiturire ntibigume mu majambo gusa bitegerezwa no kuja mu ngiro hari icyo bita le do jakarta ni uguha uburyo iri nzego zigiye kurwanya igiturire ukagira uburyo ko zidafise uburyo iyo mvuze uburyo ngomba kuvuga uburyo mu bantu no mu hama ikiri gikomeye ni uko izi nzego zigiye kugabanya iturire zitegereza kwigenga atagitsure zikorako amajwi tuyakesha mugenzi wacu Eline Bere nibigira mugambwe CNL na uratewe impungenge nuko inyubako rusange zimwe zimwe nk'amabarabara zifashe muri kino gihe ku bw’umukuru w'uyo mugambwe ikori riherutse gutozwa ku bafise amamodoka kugira amabarabara asanugwe ngo rikwiye gukoreshwa icyo ryagenewe aho uwo mugambwe wahimbaza imyaka itatu iheze kuva wemerewe gukora kuri w'imana agatongwa hasi yaranagarutse ku cyo yita igipfungu kiri mu iyubakwa ry'ingomero z'umuyaga nkuba nka mpanda kabu ya cumi na gatandatu n'izindi oba niyo nkuru kubw'umukuru w'umugambwe CNL igisata c'amahinguriro hamwe n'ubutunzi muri rusangi ntibishobora gutera imbere iyo atamuyaga nkuba ukwiriye uhari kubwa agaton n'ingomero ziriko zirubakwa ngo ibikorwa bisa n'ibidatera imbere indoto yo kuduza ubutunzi twumva nimba karimi ntibizoroha kuyishyira mu ngiro mu gihe ingomero z'umuyaga nkuba uheruka ngo zatanguye kubakwa aho kubona umuyaga nkuba wongerekanye tukiyamira mu icikagurika ryawo na wa wundi mukeye twari dusanganwe mbega sinzi muramfasha murambariza ibyo rugomero rwa mpanda iyo byaba byarahereye ku rugomero rwo kuri kaburantwa bakunze kwita kabusezi uba habuze iki ngo rurangire kubakwa mbega jiji murembwe twitegeye yuko izo duha umuyaga nkuba ryari ntidushobora kwiyumvira iterambere tudashaka kuronka ingufu z'umuyagankuba zodufasha mu mahinguriro no mu yindi mirimo ibayabaye ku bijyanye n'amabarabara yibutsa ko hari kori ryatojwe ku miduga kubwira uburyo bubonetse bufashe mu kuyasanura ariko we akabona ko atakirakogwa amaja mu mpera za bibiri na mirongo ibiri na rimwe imodoka amapikipiki n'ibindi byuma bifise imoteri byo kwiyunguruza no kunguruza ibintu bica mu mabarabara byararejwe ikori ryitiriwe gusanura cyane kubungabunga amabarabara yamara iby'amazi atwereka kuko nta n'ikirometero kimwe barubaka tugaca twibaza rero nimba bari bariko barikazanura nimba ari ukwikazanura bogerageza bakanyaragasa ayo mabarabara tukabona ariko arubakwa ari ahantu bitabaye uko naho sinzi ko byoheza bikabatera iteka ku bijyanye n'umugambi wo kubomora inyubako zubatswe hadakurikijwe amategeko byakozwe naho nyine kugira hakogwe amabarabara meza umukuru wa cnl agasaba ko uwo mugambi nawo washigwa mu ngiro isanganiro inama isumba turabandanya nano makuru ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'icyenda nayo nayo babwiye mu ntango z'ano makuru ikigo cy'igihugu cya kenya cyegeranya amakoro inama ya tagisi gihamagarira abinjira n'abasohoka icyo gihugu biciye ku kibuga cy'indege jomo kenyatta kuvuga no kwandika neza ibyo baba bafise biri mu itangazo ry'icyo kigo ryo kuwa cumi n'indwi ku kwezi inyuma yaho hafashwe Kenya afise amafaranga angana miliyoni zibiri z'amadolari ayo mafaranga akaba ari ayi banki besebe y'ubujumbura nk'uko iyo banki nyine yabimenyesheje mu itangazo ryayo ry'uwo munsi nyine miheka nyange harabigaruka ko tukaba turi kumwe hano muri studio Ego Francine nk'uko ubivuze uwo munyakenya afatirwa ku kibuga cy'indege Jomo Kenyatta ku munsi wa kane genekezo rya n'indwi ku kwezi kwa kabiri yarafise amafaranga angana ni miliyoni itatu 238 z'amashiringi no kuvuga miliyoni zibiri z'amadolari uwo munyakenya ngo yanditse ibitari byo ku mpapuro ku bijyanye nayo mafaranga yarafise ariko kandi ngo yemeza ko izo miliyoni zibiri z'amadolari zari zivuye mu banki BCB y'i Bujumbura nkuko byatangajwe kuri uwo munsi wa kane nyene genekezo rya 17 n'ikigo cyo muri Kenya kiraba amakori n'amatagisi itangazo ry'icyo kigo ryavuga ko uwo munyakenya amaze kubazwa yerekanye impapuro zivuga ko ayo mafaranga yararungitswe yararungikiwe na ko global services yo mu bwongereza ibitasa n'ibyo uwo munyakenya yari yanditse muri iryo tangazo rero ry'icyo kigo cyo muri kenya kiraba amakori n'amatagisi aho muri icyo gihugu ari nacyo gituma basabye yuko abinjira cyangwa abasohoka icyo gihugu cya kenya baciye ku kibuga cy'indege Jomo Kenyatta bandika neza babanje gusuzuma ibyo baba bafise ibyo basabwa kuzuzwa ikizwi Francine nuko mu mwitangazo ibanki BCB yaciye isohora kuri uwo munsi nyene yemeza ko ayo mafaranga arayayo ko ari igikorwa ca misi yose iminsi eh, yose cugushora amafaranga mva makungu kugira ngo ashigwe ku makonti ari mu bindi bihugu gutyo o ngo bikunde abinjiza ibidandazwa mu gihugu cy'u Burundi bashobore kurihwa ikindi ku kibazo cyo kumenya nimba hari amasezerano ahuza iyo banki BCB n'uwo munyakenya hamwe no kumenya yuko wararu no kumenya wararungikiwe canke banki yarirungikiwe ayo mafaranga twabibajije mu banki BCB ariko nta muco twaronse ariko icyo twashoboye kumenya kandi biri no muri iryo tangazo BCB yasohoye ni uko ivuga yuko ari gikorwa cemewe ca misi yose cemewe ni banki nkuru y'igihugu Ego meheye urakoze ngo ingenzi ivuye canke igiye mu mahanga ibwirizwa kwereka abajejwe imbibe amafaranga mva makungu mu uh, madovize mu gifaransa ifise yarenga ibihumbi icumi by'amadolari y'abanyamerika biri mu itegeko ry'ibanki nkuru y'igihugu BRB rigenga guhanahana no kuvunja amafaranga ingingo y'indwi y'iryo tegeko ivuga ko amabanki hamwe n'ahandi batangira amafaranga ari byo gusa vyemerewe kurungika amahera mvamakungu hisunzwe amategeko n'amahangiro y'Ibanki nkuru y'igihugu BRB ibiri muri iryo tegeko tubisomegwa na Vestine Utoye muri iryo tegeko ry'ibanki nkuru y'igihugu rigenga uguhanahana no kuvunja amafaranga ingingo yaryo ya gatandatu ivuga ko ababa mu gihugu bashobora kugura no kugurisha amafaranga mvamakungu ku mazu y'ubudandarizo bw'ayo mafaranga yemewe n'amategeko hubahirijwe iryo tegeko nayo abataba mu gihugu bafise uburenganzira bwo kugurisha bene ayo mafaranga abo nyene barashobora kugura amafaranga mva makungu berekanye igitabo cy’inzira hamwe n'icyerekana ko yatanze ikiguzi cy'ayo mafaranga mu mahera y'amarundi canke ikindi gipapuro cerekana aho amafaranga y'amarundi yavuye na izo nzu zidandaza amafaranga zemewe n'amategeko zitegerezwa kwereka umukiriya uko ifaranga rigugwa canke rigurishwa hamwe n'amafaranga bakata mu ngingo y'idwi muri iryo tegeko nyene ijanye no kurungika amahera mva mvamakungu herekana ko amabanki hamwe n'ahandi hatangirwa amahera ari byo byonyine byemerewe kurungika amahera mvamakungu hisunzwe amategeko n'amahangiro by'ibanki nkuru y'igihugu BRB mu ngingo y'umunani y'itegeko ry'ibanki nkuru y'igihugu rigenga guhanahana no kuvunja amafaranga bavuga ko inzu yose idandaza amahera yemewe n'amategeko itegerezwa gucungera ku buryo uguhanahana no kuvunja amahera byisunga iri tegeko ikindi ni uko uguhanahana no kuvunja amahera bitegerezwa gukogwa hubahirijwe itegeko rigenga kurwanya amahera azananye mu nzira zitemewe n'amategeko hamwe no gutanga amahera ku migwi y'iterabwoba nayo mu ngingo y'icyenda y'iryo tegeko nyene isigura uruhara rw'ibanki nkuru y'igihugu BRB kishobora umwanya wari wo wose gusuzuma ikibiriraho ibikorwa by'amazu adandaza amahera yemewe n'amategeko nayo ayo mazu agategerezwa kwereka abakozi b'ibanki nkuru y'igihugu ibitabo byose ibijyanye n'amakonte cyangwa ikindi kintu cyose bafise hamwe no kuba amakuru yose baba bafise ingingo y'icumi ijyanye no kwinjiza no gusohokana amahera mvamakungu mu manoti ishimangira ko ugusohokana no kwinjiza amahera mvamakungu mu manoti bikorwa n'amabanki gusa hisunzwe itegeko rigwanya amahera aciye mu nzira zitemewe n'amategeko hamwe no guha uburyo imigwi y'iterabwoba hamwe n'iri tegeko nyine amabanki yinjiza cyangwa asohokana amahera mvamakungu mu manoti ategerezwa kumenyesha banki nkuru y'igihugu BRB igitigiri cy'amahera yinjijwe kugeza ku munsi ukurikira kuyabika cyangwa kuyabikura nayo ingenzi zivuye cyangwa zigenda mu mahanga zitegerezwa kubwira abajejwe imbibe amafaranga abona umuntu aba afise igihe iyo ayo mahera arenga ibihumbi icumi by'amadolari y'abanyamerika igihe ayo mahera aterekanywe naho amahera arenga ko aca afatwa agashyirwa mu banki brb iyo ayo mahera yaciye mu buryo butazwi naho azosubizwa yo akuwe k'ibice mirongo ibiri bitanu byo yari yafashwe naho ari amahera ari mu buryo buteye amakenga ayo mahera aguma afashwe akazosubizwa biciye imbere y'ubutungane cyangwa ibirekuwe n'uwundi abifitiye uburenganzira burakoze vestine ngo birabujijwe ubundi kugendana amahera menshi y'agaciro mu minwe bigasigurwa n'uwurongo ishyirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parisemu yigeze no kuba akorera banki kubwiwe ngo uyu muntu afite amahera menshi mva mvamakungu nk'amadolari mu isakoshi yikekwa k'ubugizi bwa nabi faustin ndikumana yemeza ariko ko guhanahana amafaranga y'agaciro vyemewe hagati y'amabanki tugaca kugacana ayandi mu nkino uko umwaka utashe haratunganywa higanwa rihuza imigwi kini nkino zitandukanye yegukira intara za gisirikare aho imigwi itahukana ibibanza vya mbere ihabwa ubushimwe Lieutenant Colonel Mutunge Rafael ajeje gisata kiraba inkino mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko atari ngombwa ariko kwiyo migwi ya mbere ari yiheze gaserukira Burundi mu nkino zihuza abasirikare bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ucana yandi nkino na Jean Marie Vianney genda kumana Imigwi yegukira igisirikare cy'u Burundi iratana mu mitwe mu mahiganwa atunganywa n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'ayandi mahiganwa atunganywa n'amashiramu y'inkino mu Burundi bisigurwa na Lieutenant Colonel Mutunge rafael arongoye igisata kijeje gutunganya inkino mu gisirikare cy'u Burundi. Mu nteguro y'igisirikare mu mahiganwa haringa zitunganijwe mu gisirikare ubwa mbere hakaba nuko ziri kumwe n'izindi nkino muri rusange zo mu federation association Twebwe ari ukuntu dutegura hategura amiganwa hagati y'imigwi ikukira amadiviziyo intara za gisirikare hakaba n'amahiganwa haba hagati y'amanite de formation icyo bita centre d'instruction reka twongera tugahuza iyo migwi yose mu cyo twita shampiyona militaire kuvuga ko ikihuza iyo migwi yose rimwe mu mwaka barahura hano na Colonel Mutunge aratubwira imigwi bafise yegukira igisirikare cy'u Burundi aho iwacu mu gisirikare turafise umugwi wa turafise umugwi wa volleyball football cross country ariyo abanonotsi biruka turafise n'indi migwi ikoresha ubuhinga bwo kurwana arico bita les arts ariyo karate tayikundo jido reka turafite n'umugwi w'abakobwa wa netball haciye imyaka itari mike utangwe mu burundi bene izo nkino zitunganywa n'igisirikare cy'u Burundi zitangura gutunganywa mu matsinda gushika habonetse imigwi ihurira mu rukino rwa nyuma turapanga imigwi mu mapure imigwi nini irahura bagenda barakoranwamo bakoranamwo kutaba dusigarana imigwi ikina finale uwajejwe gutunganya inkino mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko imigwi imigwi itahukana ibibanza vya mbere kwiroswa ubushimwe butandukanye ngo hariho n'ubundi bushimwe butangwa ku mukinyi ku giti ciwe bivanye nuko yigenjeje neza mu gihe ciganwa eh, nk'umugwi washoboye gushika muri finale turatanga ibikombe ku migwi tugatanga n'ubushimwe ku muntu yashitse ubwa canke yigenjeje neza arico bita le prix individuel tugatanga n'agashimwe kerekana mu wigenjeje neza gusumba mu nteguro y'inkino zihuza imigwi y'abasirikare bahurikiye mu muryango w'ibihugu bigize Afrika buseruko ntitaba imigwi yabaye iya mbere iwabo ariko habanza kuba inama yemeza imigwi yemererwa kuyitaba iyo ariyo nk'uko liyetena koroneri mutunge rafael abandanya abishikiriza konkino zitegurwa n'igisirikare muri aka karere nagomba ndababwira yuko batarungika umugwi wawe wa mbere mu nteguro z'imigwi imikino zitegurwa muri aka kare ka yase canke muri zone 5 mu by'igisirikare baragira inama tugahura muri ibyo bigo bikukirira yase bakavuga bati uwo mwaka hazosohoka imigwi inini gushika ubu kuva zitangura bama bagarukira ku migwi itanu hano aratumenyesha zimwe mu nkino zikinwa muri ayo mahiganwa ahuza abasirikare bahurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko muri iyi myaka iheze itanu barategekanya rwigwa football n'urwa basket abahungu na cross country abahungu n'abakobwa na volleyball y'abakobwa eh, na netball na nanyo n'abakobwa muri bucana yandi y'inkino izokwirikira Lieutenant Colonel Mutunge Raphael azodusigurira ingorane zikunze kwibonekeza mu itunganywa ry'amahiganwa atunganywa n'igisirikare cy'u Burundi hamwe n'icokogwa kugira bene izo nkino zitunganywe neza gusumba uko vyifashe muri kino gihe Shama hivya nenge ndakumana urakenuye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itanu ni hano duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga Serafina Hakizimana ari mu buhinga bw'ivyuma yakoze mwakoze namwe bwe mwese mwadukurikiye mugira umutaga mwiza